Əmmə bəət fə inəstəqəl hədis kitabullah və xeyrəl hədiyə hədiyə Muhammedən sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və şərrəl umuru muhdəfətuhə və kullə muhdəfətun bid'ə və kullə bid'ətun dəlalə və kullə dəlalətun finnər. Möhtərəm müsəlman qardaşlar, öncə hər birimizi təqvalı olmağa çağırıram və gözəl əxlaqa sahib olub əməllərimizə ixlas olmağa çağırıram. İnsanlardan eləsi vardır ki, günümüzdə, yəni çoxsu, eləsi deyəndə çoxsu vardır ki, elə düşünürlər ki, güya hər hansı bir salih insanın və onlardan törəyən insanların etdiyi dua nəticəsində istər dünyada, istər axirətdə onlar nicət tapırlar. Etdiyi əməllərə baxmayaraq, günahkar olsa belə, ə, e, haramları işlətsə belə, yəni o insan ki, onun üçün dua etdi, artıq qutardı. O qiyamətdə, <clears throat> necə deyərlər, ə, e, cənnət əhlindən sayılmış, özlərini sayarlar. Handa ki, elə deyil, Allah-u Teala <clears throat> Quran-ı Kerimdə hətta Peyğəmbərlərin həyatından bəhs edərək bizlərə çatdırıb ki, Nuh əleyhissalam misal çəkir, İbrahim əleyhissalam misal çəkir ki, hətta peyğəmbərlər özləri, istər oğlu üçün, istər atası üçün, Nuh əleyhissalam oğlu üçün dua etdi. Allah Taala onun duasını qəbul etmədi ki, sən oğlun yəni kafirdir. Kafirlər də cəhənnəmə, ə, ə, cənnətə Allah kafirə haram idi. Və həmçinin İbrahim əleyhissalam öz atası üçün ə, Allah Taaladan yardım istəyir, dua edir ki, onu bağışlasın. Ancaq Allah Taala onu da deyir ki, aton Allahın düşmanıdır. Və bu onu göstərir, Həzrət Peyğəmbərimizin özü. Onu göstərir ki, e, yəni, insanı qutaracaq ancaq əməldir. Yaxşı əməl işlədərsə, əlbəttə ki, onu qurtarar. Heç bir, istər salih kişinin duasından, heç bir şeyindən, yəni, o necə tapa bilməz. Allah Teala necə bir ayət kəlməsində yəni, e, Tövbə surəsinin 113-cü ayəsində buyurur ki, cəhənnəm əshabı olduqları e, meydana çıxdıqdan sonra <clears throat> Əqrəbə belə olsalar, müşriklər üçün məxfirət diləmək peyğəmbərlər və möminlərə yaraşmaz deyə buyurur. Hətta yəni o insanın hətta atası, anası, yaxınları, yəni müşrik, kafir olaraq ölübsə, Allah da heç peyğəmbərlərə və möminlərə yəni izin vermir ki, onun üçün bağışlama diləsin. Məsələn, bu haqda e, İmam Əhməd rəhmətullah aleyh buyurur ki, Abdurrazzaqın İbn e, Müseyyibdən rəvat edir ki, Əbu Talib e, e, vəfatı yaxınlaşınca, yəni ölüm vaxtı gəlib çatınca Peyğəmbər sallallahu onun e, otağına girdi və o zaman deyir onun yanında e, Əbu Cəhl və <clears throat> Abdullah ibn e, Ümeyyə orada idilər deyir və Peyğəmbər buyurdu ki, ya ey əmi, bəs sən şahadət gətir, yəni la ilaha illallah deyilən. Əbu Cəhl və digərləri dedi ki, bəyəm, ya Əbu Talib, sən atan Abdülmütəlibin yolundan mı çıxacaqsan? onu tərkib edəcəksən və ya buna israr edədilər, yəni təkrar etdilər. Ancaq Əbu Talibin son sözü nə oldu? Və bu ki, əgər sən bu sözü söyləsən, Peyğəmbər buyurdu ki, mən qiyamət günü sənin üçün yəni, bir şey əldə edərəm, yəni sənə şəfayətçi olaram. Ancaq Abdülmütəllibin e, oğlu Əbu Talibin ən sözü o oldu ki, mən atamın yolunda olanlardanım. Hətta Peyğəmbər sallallahu nə dedi? Dedi ki, Allahdan əmir gəlməyənə qədər mən sənin üçün Allahdan məğfirət diləyəcəm ki, Allah səni bağışlasın. Allah təala bu ayə nazil edir və sonra e, Qəssas surəsinin 56-cı ayəsini nazil etdi ki, həqiqətən sən hər sevdiyini hidayətə çatdırmazsan və hidayət e, çatdıra bilməzsən. Yəni hidayət kimin əlində? Əlbəttə ki, Allah təalanın əlindədir. Yəni fikir verin, Peyğəmbər sallallahu əmisi üçün bağışlama dilədi. Yəni yenə də əlbəttə ki, nə oldu? Yəni Allah ona icazə vermədi. İmam Əhməd <clears throat> E, digər bir hədisdə rəvat edir ki, bizə Yahya ibn Adəmin e, Həzrət Əli radiyallahu anhunun belə buyurduğunu rəvat edir ki, müşrik e, olanlardan birisi e, yəni, öldüyü halda oğlu onun üçün istiğfar dilədi. Yəni məğfirət dilədi uca Rəbbindən və Həzrət Əli radiyallahu dedi ki, e, buyurdu ki, bəyəm e, adam ölmüş atası üçün, anası üçün e, Allahdan məğfirət mi dilər yəni müşrik olduğu halda? Və o adam qayıtdı ki, bəyəm İbrahim əleyhissalam öz atası üçün istəmədimi? Və sonra deyir, mən bu sözü gəlib e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir, danışdım ki, bəs belə bir söz söylədi. Və Allah təala bu ayə ilə və digər arxasınca gələn ayət kəlimədəki Allah təala nə buyurur? Buyurur ki, əlbəttə ki, e, İbrahim atası üçün e, məxfət diləməsi sadəcə ona e, verdiyimiz bir vəddən dolayı idi. Yəni ona e, amma onun Allahın düşmən olduğunu bildikdən sonra ondan uzaqlaşdı. Yəni bu onu göstərir ki, yəni İbrahim əleyhissalam da atası üçün istifadə edilməsinə baxmayaraq Allah ona izin verir. Deməli, əlbəttə ki, Allah Taala yəni möminlərə, müsəlmanlara izin verməz ki, ölmüş müşriklər üçün, kafirlər üçün nə Allahdan istifadə ediləsin. Həmçinin digər bir hədisdə İmam Əhməd bizə Həsən ibn Musa'nın İbn e, Bureydədən rəvat edir ki, biz bir kərə Peyğəmbər sallallahu ilə bərabər idik deyir. Təqribən 1000 kişiyə yaxın bir e, süvari idik deyir. Sonra biz əyləşdik, dincəldiyimiz zaman Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz qıldı və çoxca dua etdi. Sonra biz onun e, ağladığını gördük və Ömər bin Xəttab rədiyallahu ona yaxınlaşdı və atam anam sənə fəzəsi nədən ağladın deyir. Deyir mən Rəbbimdən ümmətim üçün, yəni yaxınlarım üçün dua etdim və Allah mənim duamı qəbul etmədi. Və mən sizə üç şeyi qadağan etmişdim, yəni qəbir ziyarətlərini, artıq qəbirləri ziy e, ziyarət edin, çünki burada sizin üçün bir xeyir var, yəni axirəti anladır. Və bir də ki, e, qabdan su içməkdir ki, onu qadağan etmişdim, artıq o qabda, hər qabdan su içə bilərsiniz. Şübhəsiz ki, icazə verilən şeyləri. Bir də ki, qurban ətləri ki, üç gün artıq icazə verilməzdi yeyilməyə, artıq e, e, onu da yeyə bilərsiniz, nə qədər istəsə ondan götürüb yeyə bilərsiniz deyə rəvayət etdi. Və bundan əlavə digər bir hədisdə e, İbn Əbu Xatim atası e, e, İbn Məsuddan rəvayət edir ki, e, e Peyğəmbər sallallam e, bir qəbirstanlığa, qəbirstanlığa getdi. Deyir, biz də onun arxasınca düşdük və bir qəbrin kənarında oturdu və çoxlu dua etdi və sonra ağlamağa başladı və ağlamağa art artınca biz də deyir ağladıq. Sonra, sonra Ömər radiyallahu onun yanına getdi və bizi də çağırdı. Dedi, siz nədən ağladınız? Biz, biz dedik ki, ya Rəsulullah, sənin ağlamağın bizi də ağlatdı. Yəni, dözmədik, biz də ağladıq. Dedi, bu qəbir anamın qəbri idi və mən onun üçün Allahdan izin istədim ki, həm onu ziyarət edim, həm onun bağışlaması üçün Allah, Avcı Rəbbimdən dua etdim və Allah mənə izin vermədi. Bu ayən nazil etdi ki, Peyğəmbərlərə və müminlərə yaraşmaz ki, e, müşrik üçün yəni, dua etsin, yəni, istiğfar etsin. Fikir verin. Bu nə qədər açıqca e, dəlildir, yəni insanlar üçün ki, bəzən elə insanlar var ki, e, Qurama hədislər çıxardıblar. Güya Peyğəmbər sallallahu ə, e, dua etdi, ata-anası dirildi, sonra təzə onlar tövbə etdilər. Bunlar e, çox yəni yanlış hədislər, yəni elə bir hədis də yoxdur. Hamısı Qurama şeylər çıxardanlar da var, yəni, həqiqətdə isə həqiqət bizim söylədiklərimizdir, yəni. Və bundan əlavə bu ayə haqqında İbn Abbas radiyallahu anh rivayet edir ki, Ee, Ali e, bin Talha radıyallahu anladır ki biz e, önceden e, müşrik atalar analarımız için dua ederdik. Allah'tan bağışlama dilerdik. Sonra Allah Teala bu ayəni nazil etdi. Yenə də biz bundan el çekmedik, edirdik. Sonra Allah Teala arxasınca o İbrahimin məsələsini anladınca artık bizi e, o əməldən çəkindirdi. Və Qatada isə radiyallahu anladır ki, e, bizə çatan xəbərlərə görə sahabələrdən bəzisi ey Allahın Rəsulu, Həqiqətən bizim atalarımızdan elə kişilər vardır ki, e, yəni e, e, qohum məqələrini ziyarət edərdi və qonşu haqqını yaxşı qoruyardılar və həmçinin əsirləri azad edərdilər, insanlarla gözəl rəftar edərdilər. Bəs bunlar üçün biz istiğfar etməyəkmi deyə, bağışlama diləməyəkmi deyə soruşdular və Allah Rasulü buyurdu ki, əlbəttə ki, olmaz. Çünki e, İbrahim Aleyhisselam da istədi, mən də atam üçün istədim, Allah onu qadağan etdi. Yəni hər bir e, insan atasını sevdiyi kimi peyğəmbərlər də yaxınlarını sevirlər, atalarını sevirlər. Ancaq Allahın əmrisi əsas qanundur və onu əlbəttə ki, qadağan edir. Və necə Allah digər ayət kəlməsində Fatih surəsində nə buyurur? Heç bir günahkarın başqası günah yükünü daşıya bilməz. Hətta onun yaxınlarını onu istəsələr belə, Allah ona izin verməz. Yəni, onu göstərir ki, bir günahkarın başqası günah yükünü daşıya bilməz. Onun oğlu olsa belə, atası olsa belə, Hər kəsən nə edir? Öz günahının e, cavabını özü verəcəkdir. Və həmçinin ya, e, Said ibn Cübeyr rəvat edir ki, Yahudi birisi ölmüşdü, yəni Yahudilərdən bir kişi ölmüşdür, ancaq bunun oğlu müsəlman idi. Hətta deyir, atası öldükdə onun cənazəsində iştirak eləmədi. Amma o müsəlman. Ancaq İbn Abbas deyir ki, o artıq cənazə iştirak eləməli idi. Dedi, bunu dəfn edib gəlməli idi. Hətta atası sağlığında onun üçün, islahı üçün dua eləməli idi. Artıq ki, öldü, öldü, artık dua etmek olmaz. Yani bunu gösterdi ki, lap ə, e, bir insan əməlləri yeni yetirə bilməsə, hətta başqası olsa belə onu yani ölen bir kişiyi defnetmek lazımdır. Ancak eğer bu insan kafir ise, başkası da onun üçün e, müşrik ise, ə, e, necə deyirlər, dua etmek ə, Allah izin vermez. Ve Əbu Davuddan ve başkalarından rəvayət edilir ki, Hz. Əli rədiyallahu anhu ə, belə anladı ki, e, atam ölüncə mən Allah Resulünün yanına gəlib dedim ki, ey Allahın Resulü, sənin əmin, ixtiyar əmin, dalalətdə olan əmin dünyasını dəyişdi. Mən nə inim? Və o da mənə belə tövsiyə etdi, ged onu dəfin et və heç kimə də heç nə demə. Sonra mənim yanıma gəlgən. Sonra onu dəfin edildiyi zaman Peyğəmbər əmisinə rastladı, cənazəsinə dedi ki, bu gün biz sənə olan əqrəbəlik haqqımızı qoruduq, yəni yerinə yetirdik. Yəni bizə düşən nədir? Səni dəfin etmək, onu etdik. Artıq cənazə namazı qılmaq və yaxud onun üçün başlamaq əlbəttə ki, Allah yəni bizlərə icazə verməz. Və bu onu göstərir ki, heç bir müşrik üçün, siyankar üçün, kafir üçün yəni bağışlamaq diləmək olmaz. Və başqaları da heç kimin duasına yəni necə deyərlər, yəni ehtibar eləməməli ki, o insanlar ki, insanlar anladı, mən sənin üçün dua etdim, sən qurtulacaqsan. Yəni bunlar hamısı nə elmsizlikdən irəli gəlir. Və bu da ki, əlbəttə ki, bizi başqa bir səmt aparır. Allah Taala bizi <clears throat> ölənə qədər əhli imanda etsin. Öləndə şəhadət la ilahe deyə bilənlərdən etsin. Və Allah Taala bizi dindən, imandan, ibadət itaatdən ayırmasın. Allah Taala kiminə çətin hastalığa çıxarsın və kimin xəstəsi Allahına şəfa versin. Allah Taala məsidimizi, qardaşlarımızı fitnələrdən fitnələrdən qorusun. Və Allah da bizim millətimizə, dövlətimizə birlik bərabər hidayət versin. Və Allah dünyanın hər yerində müsəlmanlara yardımçı olsun. İnşallah bir şey də xatırladım ki, inşallah biraz cümə namazında bəzən qardaşlar şikayət edirlər, yəni səsdən, küydən, söhbətdən, yəni bəzən qeybətə də keçirlər deyir. Və bu şeyin əlbəttə ki, qarşısını almaq lazımdır. Yəni biz bura sahabə gəlirik, bizim zikrimiz bizə daha çox sahab qazanır ki, necə deyirlər, biz cümənin sahabını itirməyək və bu şeylərə fikir verək.